Şimdi bizim bir divane dede varmış Maraş'ta. Adamın birisinin çocuğu ağır hastalanmış. Hastalanmış. İşte birçok doktor, tabip gezdirmiş, çare bulamamış. Ya birisi de demiş ki ya öyle şu Alevilerin dedesine git bir de ona rica et bakalım o ne yapacak falan. Ne edecek? Neyse gelmiş demiş ağ baba benim çocuğum hasta kurban hele gel bir hayır dua et falan. Hmm. <laughs> Tabii ağ ağababa demiş ki ola bir at verirsen gelirim. Canın sağ olsun demiş atın ne kıymeti falan gelmiş gelmiş. gelmiş çocuk odada rahatsız tabii yatalak koma halinde. Oğlum demiş çocuğu benimle baş başa bırakın siz hep dışarı çıkın. Neyse dışarı çıkarmışlar. Akşam işte karanlık bastıktan sonra babası gitmiş kapıyı dinlemiş hele dede ne biçim dua edecek. Şimdi dede başlamış. Bunu sabaha bırakma öldür. Öldür. Hmm. Öldür. Ya yapma bunu sabaha bırakma Hı. falan. Öldür. Boyuna öyle. Hı. Şimdi sabahleyin olmuş kapıyı vurmuş. Dede içeri girebilir miyim demiş girersin. Girmiş içeri çocuk biraz iyi. Hı. Ertesi gün yine aynen işte bunu niye öldürmüyorsun, niye bırakıyorsun falan. Üçüncü günü gidiyor baba diyor ben acım çocuk diyor. Karnım aç falan. İyi diyor oğlum <laughs> ekmek getiriyor çocuk karnını doyuruyor. Şimdi doyurduktan sonra oğlum diyor çocuk iyi ben daha gideyim hadi eyvallah falan sen bilirsin. Dede diyor atın da hazır ha. Hı. İyi biraz yer çekip gidiyorlar. Gittikten sonra ya dede diyor ya sen hiç Allah'tan korkmuyorsun. Üç gündür benim çocuğumun ölümünü istiyorsun. He. Olan oğlum diyor benim onunla nerede aramayız? Ben şimdi ben dedim öldür benim inadıma iyi etti daha. İyi anladın mı? Ya. Ben iyi, ben iyi et deseydim benim inadıma öldürürdü anladın mı? Eşref oğlu haberi Bahçe bizim gül bizdedir iki dil bizdedir Erlik midir eri yormak Irak yoldan haber sormak Cennette on sekiz ırmak Coşkun akan sel bizdedir sesimiz Ne salır olmaz temiz Halkıdan eylemek nemiz Bir cümle vebal bizdedir Arı vardır uçup gezer Seni Can bizden kaçıp gezer Acı biz, bol bizdedir Kimi sofu, kimi hacı Kimi sofu, kimi Al Aslan dedem kuldur Manayı söyleyen dildir Elif Hakk'a doğru yoldur Kim sorarsa dal bizdedir